كنص نص يمنفونز الإسلام ومكانة الطالب المسلم في مجتمع ننفاس يمنفونز الإسلام كتك كدمي كتك موضوعه تتيشنبوا كتك نقطة nukta baada ya nukta kwa maana kipengele kimoja baada ya chingine kwa hiyo tutastahimiliana kidogo ili tuanze kuchambua kipengele kimoja kimoja katika nukta ambazo mada inaposomeka kwanza kabisa tutaangalia maana ya neno atharun na maana ya itharu kadhalika tutaingia katika kuangalia maana ya alfikr fikra ni nini kadhalika tutaangalia algharbia umagharibi ni nani magharibi au magharibi ni, ni kitu gani halafu tutaangalia makana tutalibu almuslim fi almujtama nafasi ya kijana wa Kiislamu katika jamii ala hadha هذا na tutaanza kuweka wazi maudhui hii ala maana athar wa athar wa maana al-gharbiyya min aqwal ahli al-ilmi al-mu'tamad kupitia katika kauli za wanazuoni wenye kutegemewa ثم بعد ذلك ننtakilu ila maana almufassal kisha baada ya hapo tutakwenda katika maana ya uchambuzi wa kina kabisa ala wa huwa makanatu talib almuslim fi almujtama na yufahamu nafasi ya mwanafunzi wa Kiislamu katika jamii au ma hiya makanatu talib almuslim fi almujtama ni ipi nafasi ya muislamu katika jamii neno atharu wa huwa mahmudul fa neno hili atharun limetiwa hamza ile fa yake atharun mahmudul fa na neno hili linatokana na athara ikiwa tukaichukua kwa kitendo cha fi'l madhi athara au kwa masdar atharun Kwa maana tunasema athara ya atharu athran atharatan fahuwa athirun athara ya atharu athran atharatan fahuwa athirun والمفعول مأثور وأثر المجرم نمانا أثر المجرم tabia atharahu amefuata zile nyayo zake athara almujrima yani mtu amemfuata mtu muovu zile nyayo zake kama ni mwizi kama jambazi anaangalia nyayo nimeibiwa na punde hivi mwizi ameondoka nyumbani kwangu kwa hiyo anafuata zile nyayo zake amepita wapi anaangalia alama na katika dunia hivi sasa alama ni kitu kikubwa sana cha kuweza kuwajua watu wabaya watu ovu alama na katika dunia watu wana teknolojia iliyokwenda ndani sana ya kuweza kugundua alama ambazo kwa macho ya kichwani hazionekani mpaka kwa vyombo maalum yani wewe kamata simu tu basi kikawaida tu basi katika simu yako hilo tayari umeacha alama kuna athari na microscope inavuta alama zile na kuweza kujua alama ya vidole na kutiwa katika mashine na kusomeka mtu huyo ni nani jina lake ni nani anaishi wapi na yuko wapi athari kwa hiyo tukisema athara almujrima amefuata nyayo za mtu muovu kuweza kumjua wapi amepita tunatanguliza hivi ili hii maudhui ipate kufahamika vizuri athar za fikra za, za kimagharibi katika nafsi ya muislamu au mwanafunzi wa Kiislamu na hatuweza kufahamu mpaka turejee kwenye lugha maana ya athar au athara maana yake panaposema athar almujrima tabia atharahu amefuata zile nyayo zake athari zake wapi kapita mwizi ule wa na neno athara ala wazni faala faala yafulu neno hilo athara vile vile inaposemwa athara alhaditha athara alhaditha ay nakalahu wa rawahu an ghairihi maana yake inabadilika haiwi tena amefuata nyayo la athara alhaditha nakalahu amenukulu hadithi wa rawahu na amepokea hadithi an ghairihi kutoka kwa mtu mwingine panaposemwa lam yu'thira anhu hakupokea kwake yeye lam yu'thira anhu hakupokea kwake yeye قال تبارك تعالى إن هذا إن هذا إلا سهر يغفر aliposema Walid bin Mughira katika neno athara in hadha ay ma hadha haikuwa Qur'ani hii illa isipokuwa sihrun ni uchawi yu'thar uliopokelewa uchawi uliopokelewa yani Muhammad amepokea Qur'ani hii kwa watu waliopita nyuma nao ulikuwa ni uchawi ayutharu wa yunkalu anis salafi Muhammad amesimulia na amepokea Qur'ani hii kupitia kwa wale ambao waliotangulia nyuma yake yani madai ya makafiri dhidi ya Qur'ani kwamba Qur'ani si maneno ya Allah Qur'ani ni mapokezi ambayo Muhammad kayapokea kutoka kwa wale waliotangulia nyuma yake na panaposema ithar kwa maana itharu min athara athara يؤثر إيثارا مؤثر مؤثر والمفعول مؤثر آثر يعني أم بندل زيدي أم فضلش زيدي كويوت نبسيما إيثار الفكر غربية كنا واتو ونا بندل زيدي ونا فضلش زيدي أم غريبي كلكو حتى وإسلامي na hilo ni tatizo kubwa sana na tutaona athari zake tatizo hilo tatizo la kufadhilisha umagharibi kwamba ndio bora zaidi na ustaarabu wa kimagharibi ndio bora zaidi utamaduni wa kimagharibi ndio bora zaidi ndani yake kuna athari mbaya mbaya sana zenye kuwazuru watu sio waislamu tu bali hata mataifa mengine yasiyokuwa waislamu nao vile vile wanaathirika sana kwa umagharibi yaani umagharibi umekuwa ni kitu kibaya sana chenye kuwadhuru watu wengi achilia mbali waislamu kwa hiyo tunaposema itharun na athara yu'thiru itharan mu'thirun yani mwenye kupendelea zaidi mu'tharun mwenye kupendelewa zaidi والمفعول مؤثر وآثر وزنه أفعال ننو آثر وزن واكن أفعال وصله أثر كي يقوم يزيد حرف موجة أثر وزيادة المبنى تدول على زيادة المعنى kuzidi kwa maneno kwa jengo inajulisha juu ya kuzidi au kubadilika kwa ويؤاثر وزنه أفعالا وصله nasi yake likun thulathi athara wa athara shay'a wa athara shay'a ay faddalahu wa ikhtarahu amekifadhilisha kitu fulani kuwa ni bora zaidi na amekipendelea zaidi na amekichagua kwa hiyo kuna watu wanafadhilisha zaidi umagharibi na wanauchagua kwa wao magharibi kuliko hata uislamu na mafundisho yake قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل نيني mnafadhilisha zaidi na mnachagua zaidi maisha haya dunia kuliko maisha ya akhira wal akhiratu khairu wa abqa na hata maisha ya khera na hali ya kwamba hayo ni bora zaidi tena yenye kubakia wa atharahu ala nafsihi amependelea zaidi katika nafsi yake kumpendelea mwingine kuliko yeye mwenyewe ai kaddamahu waqtassahu bil khair amemtanguliza mtu mwingine na amemhusisha mtu mwingine kwa kheri kuliko yeye mwenyewe binafsi qala ta'ala amesema Allah mtukufu wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa na wanawatunguliza wengine yani ansar watu Madina wanawatunguliza zaidi muhajirina juu ya nafsi zao kwa maana kuliko nafsi zao wanawapendelea zaidi ansar kuwapendelea muajirina kwa mali na vitu mbali mbali wanawapendelea zaidi ndugu zao hao walau kana bihim khasasa hata kama wao ansari wana ufakiri lakini bado wanawapendelea muajirina kwamba wao ni bora zaidi sasa athari ya fikra za magharibi ni kumfanya mtu na kumjenga zaidi mtu awe anawapendelea zaidi watu magharibi kuliko yeye mwenyewe kupenda Uislamu hii ni hatari kubwa sana kwa hiyo wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa na panaposema athara athara almudhaaf athara ay taraka atharan ameacha athari ameacha athari athara istimaru fi shu'ubi ukoloni umeacha athari katika mataifa ukoloni umeacha athari kubwa sana katika mataifa mbalimbali wakoloni ambao wameyatawala ambao ilikuwa ni koloni zao basi umeacha athari zake na kuna baadhi ya mataifa mpaka leo hii bado ni makoloni ya wazungu wa nchi za magharibi na wanachokifanya watu wa magharibi wanachokifanya watu magharibi ni kwamba wataendelea kuwatawala watu kifikra na mawazo kwa ukoloni uliokuwa mbaya zaidi kuliko ukoloni wa wazazi wetu waliopita nyuma ambao walikuwa wamekuwa kwamba wako katika koloni sasa hivi ukoloni mambo leo ni ukoloni mbaya zaidi ambao kila kitu chako wewe lazima wanufaishe watu magharibi kuliko wewe mwenyewe na mataifa mbalimbali duniani lazima wao wapeleke watumie mali zao rasmi mali zao ambazo wanazo ndani ya nchi zao na miji yao ikiwa ni gesi ikiwa ni petroli ikiwa rasmi mali zozote magharibi wao hizo wanazitaka kwa namna yoyote kwa hiyo tunapozungumzia athari ya magharibi usije ukafikiria athari yake ni katika upande wa mavazi tu athari zake ni mbaya zaidi kuanzia mtu mmoja mmoja mpaka kwa jamii nzima na taifa nzima na nchi nzima na haya wanatukifanya watu wa magharibi ni kuweza kummiliki msomi aliyesoma vizuri akatakharaj akamaliza masomo yake vizuri waweze kumtumilia kwa maslahi ya nchi zao yani vitu ambavyo vimo ndani ya miji yao na nchi zao lazima vihame vile vende katika mataifa ya wazungu kwa hiyo tunapozungumzia mada hii usije ukenda moja kwa moja ukaona athari hapa ni mavazi tu kuna athari nyingine mbaya zaidi yani nchi au miji ambayo watu wenyewe wako, wako huru kabisa wanalazimishwa kwamba lazima mali zao zende kwa watu magharibi namna gani mali hizo watazipokea namna gani watu magharibi mali hizo utazivuta kuna mbinu na kuna njia za teknolojia za kielimu na kifalsafa na kimawazo ya ndani kabisa kwamba lazima mali yani inatumika akili ya juu kabisa na wanaofanya kazi hiyo hizo kuna watu maalum wanaitwa finka finka kuna mijitu ambao kazi yao ni kufikiri tu na wanalipwa mishahara mikubwa duniani kwa sababu ya kufikiri tu vipi sisi katika nchi zetu za magharibi tutazipata rasilimali ya nchi fulani hebu vuta hisia kidogo tu matokeo ambayo yamefanywa na watu wa magharibi katika nchi ya Syria ndugu zetu waislamu katika nchi ya Syria tunasema ni nchi miji mitukufu kwa sababu ni Shamu ile ile ni Sham na mtume kaiombea dua ewe Allah ibariki Sham yetu ibariki Sham yetu na Sham ni mbam, ni mamba alilmi ni chimbuko la elimu mamba alanbiya ni chimbuko la manabii wengi wamepita pale kuna athari za Uislamu wa miaka mingi sana na karne nyingi sana matokeo yaliyotokezea katika nchi ya Syria mnayafahamu makundi ambayo ya watu waovu waliosababisha machafuko katika nchi ile yametengenezwa kutoka katika nchi za magharibi watu wengi jambo hilo walifahamu yani makundi yale yaliyoko pale mpaka miji kuchafuka ni makundi ya makhawariji na maulama wanaozungumza hivi watu wale wamesukwa kwa ajili ya kufanya machafuko na watu wa magharibi kufanya wizi katika nchi zile wizi gani kuiba rasilimali za nchi ile ikiwemo gesi petroli na vitu vingine na ndio maana kama utafuatilia karibu mataifa yote yako pale na ile ni center Syria ile ni center ni kitovu kile cha biashara zamani sana ambao kilianza tokea wakati kabla mtume Allah hajaja mpaka baada ya mtume kapewa utume mtume alifanya pale safari Syria hijratuhu ila Sham safari yake mtume Allah kuelekea Sham maratan thania kwa mara ya pili mnasoma katika khulasatu siratu nabii sallallahu alaihi wasallam hijratu rasul ila sham marata alula marata thania safari ya pili mtume alikwenda kule sham ambayo ni Syria kwa hiyo kwa miaka mingi sana nchi ile ilikuwa wakiitaka watu wa magharibi na walianza kuitia maneno kwa miaka mingi sana mipango ilisukwa na ndio maana baada ya machafuko tu watu wa mwanzo kufurahia ma, machafuko katika nchi ile walikuwa ni watu wa magharibi ni watu wa magharibi na yale makundi mwanzo yakijitangaza kwa majina ya Kiislamu Ansarullah na majina mengine lakini hivi sasa pale hawana tena kanzu wala hawana vilemba pale makundi yale wanapiga suti sio suti na kanzu kama nilivyoamini <laughs> ni suti tupu tu suti na suruali na mkanda mkali na tai huyo jamaa yao huyo au ambao wanamwita gulamu ambao sasa kishabadilisha jina anapiga tai kali athari ya magharibi kwa hiyo tunaposema athara ay taraka atharan ameacha athari yuqalu athara istimar fi shu'ub maelezo haya ya kilugha yanapatikana kwenye kamusi موجم لغة العربية المعاصرة صحيفة ستيني مادة أثر وندخل بعد كونا سسا نيني معنى أثر إيثار تنينجي قد كنت يبيلي الفكر فكرة نكتغاني معنى موضية أثار ذا فكرة ذا كمغربي قد كنفاسي أثار ذا فكرة ذا كمغربي katika nafsi ya muislamu au nafsi ya muislamu sasa tunaingia katika nukta ya pili maana ya alfikru fikra ni kitu gani na hapa tufahamiane vizuri sana wasije watu wakasema ah, sasa ustadhi anazungumza fikra za kitablighi sio fikra za kitablighi hapa ninazungumza finka wale watu wenye akili ambao wanauendesha ulimwengu na namna ya kutawala akili za watu fikra وندخل في في اللفظ الفكر من نفكر من فكر يفكر فكرا فكرة فكر يفكر فكرا فكرة فكر في الأمر تفكر فيه كما سيما فكر في امر أي يعني تأمله فكر في الأمر تفكر فيه تأمله عمل زنغتي كي وندان السانة جامع يكي يقشد تفكر أو فكر في الأمر تفكر فيه تأمله عمل زنغتي كما نمنا سفنزي أنا زنغتي ولكن أنت موجة بعد موجة tafakkara fi ta'ammala wa a'mala al na ametumia akili yake fihi liyasila ila natijatin ametumia akili yake ili apate kufikia katika natija faida amefikiria ili afikie katika natija au halin au kuweza kuondosha tatizo au karar au kuweza kutulizana pahala kwa hiyo wanaposema watu magharibi kwamba tumetulizana katika nchi fulani hatuondoki kama wanavyosema Mayahudi hatuondoki Syria manake kuna fikra pale kwa hawawezi kuondoka فكر في المستقبل فكر في المستقبل يفكر في حل مشاكله بهدوء amfikiria kuhusiana muda wake wa mbele maisha yake ya mbele kila mmoja miongoni mwetu anaingia mambo yake mimi nasoma nikimaliza kumsoma labda nitaongeza taaluma nifike mpaka degree labda nifike mpaka PhD labda nitafika katika katika kiwango kadhaa baada ya hapo nitatafuta kazi baada ya hapo nitajenga yote ni fikra hizo zote ni fikra fakara fil mustakbal amefikiria katika mustakbali wake wa mbele na kuna wengine wanafikiria zaidi akhira vipi watu waongoza watu katika dini katika njia iliyo sahihi yufakir fi ilmi mashakile amefikiria katika kutatua matatizo yake mbalimbali bihuduin kwa utulivu kabisa قال تعالى ametumia neno hili kwa kusema innahu fakkara wakati innahu fakkara wa kaddara, anamzungumza Alwalidu bin Mughira. Innahu fakkara, hakika Walidi bin Mughira alitumia akili yake, alifanya alitumia akili yake, alifikiria wakaddara, na akaandaa maneno neno kaddara wanazungumza watu wa lugha wanasema qaddara ay hayya alkalam ameandaa maneno amefikiria halafu akaandaa maneno nini amambie mtume wa Allah wal arab تقول na warabu wanasema qaddartu shay'a qaddartu shay'a ay idha hayatuhu jambo nitakapo liandaa jambo nitakapo liandaa husema qaddartu shay'a sinakadiria jambo nimeliandaa nimelitayarisha jambo kwa hiyo wasomi katika dunia wanatayarishwa matayarisho maalumu kwa ajili ya faida za watu magharibi kwa ajili ya faida za watu magharibi qala al-imam baghawi inda hadhihi al-aya innahu fakara أي فكر في محمد الوليد بن مغيرة الفكرية كسيانا محمد نيني أمام به pale alipokuwa Walid bin Mughira aliposikia Qur'ani inasoma kwa mtume wa Allah kwa kiraa kicho kizuri na kwa sauti ile nzuri na kwa khushu ilimwathiri akarejea katika kabila lake akawaambia kwa hakika nimetoka kwa mtu ambaye anasema si muongo mtu huyu mtu huyo nimetoka kwa mtu ambaye si muongo maneno yake ni matamu maneno yake yako juu na wala hayatokaliwa juu na chochote na yoyote maneno mazuri sana Walid ibn alikuwa ni mtu fasaha katika warabu Abu Jahl akaona nikimwacha mtu huyu nikimwacha mtu huyu lazima watu watamwamini Muhammad kwa hiyo akaeka kikao Abu Jahli akamwambia mimi nitakutoshelezeni kabisa mimi kumfuata huyu Walid bin Mughira akamfuata Walid bin Mughira baada ya kuathirika na mtume ya Allah kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Abu Jahli akawa ni mnyonge sana akawa amejinywenza sana mtu mzima mpaka Walid bin Mughira anaambia Abu Jahl mbona umekuwa mnyonge sana la kuna jambo linanisumbua sana kuna jambo linanisumbua sana katika kichwa changu jambo gani kamba nimeambiwa kwamba wewe umekwenda kwa Muhammadi unaomba chakula unaomba upoe chochote maisha yako ni mazuri vipi sema ah sijaenda kuomba chakula mimi au watu wanasema akamwambia basi nasikia wewe umekwenda kwa Muhammad imekuathiri kwa maneno yake sasa unasema kwa maneno Muhammad ni bora zaidi yako juu kuliko chochote hapo akarejea tena walili ibn akakusanya watu akaanza kuikanusha Qur'an akaanza kutafuta maneno gani ayaseme dhidi ya Muhammad na dhidi ya Qur'an Imam Baghawi anasema Imam Ahlus Sunna wal Jamaa innahu fakkara fi Muhammadin wal Qur'an alifikiria kuhusiana Muhammad na Qur'an wa qaddara fi nafsihi madha yumkinuhu an yakula fi Muhammad al-Qur'an na akawa anafanya kazi katika akaandaa katika nafsi yake akaandaa katika maneno yake maneno gani ayaseme zili ya Qur'an na Muhammad قال في موجم تهذيب اللغة أم يسمى من كموسي تقذيب اللغة نكموسي إلي نتيم ونتشوني محمد بن عمد بن الأزهري الهروي أبو منصور أنا فسيري أو أنا لزنغمزة أو أنا لجنبو أنا فكر أنا سيما قال الليث أم يسمى الإمام الليث إمام في اللغة ليث ابن مظفر صاحب الخليل بن Ahmad Laith ni rafiki yake sana mwanachuoni wa lugha Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Laith ni katika wanazuoni wa zama wa zamani wa mwanzo mwanzo wanachuoni wa lugha yeye katika kufasiri tamko hilo al-fikr akasema at-tafkiru ismu litafkir نيجينا التفكير ويقولون فكر في أمره وتفكر ورجل فكير ورجل فكير كثير إقبال على تفكير متو أمباي أنا فكر سانا والفكرة بيه اسمه فكرة موازو ينداني سانا كل ذلك معناه واحد نسمى أنا زوتي زمانا نموجة من العربي كنت أقول أبو نيوي ما يقول الفكر والفكرة والمصدر الفكر للفكرة ما يلزو هذا نبدأ كان كتاب أصحاه لجوهري إمام جوهري جزوية بيلي صيفة ميسابة نسمنتات وقال في موجم المقاييس في اللغة أقسم ابن فارسي قد مقاييس اللغة فكر الفاء والكاف والراء tardulu alqalbi fi shay ni kule kuyumba yumba yumba kuyumba yumba moyo katika jambo fulani ni kule kuyumba yumba moyo kurejea unakwenda na kurejea moyo katika jambo fulani akasema yuqal tafakkara idha taraddada qalbuhu mu'tabiran wakati atakaporejesha rejesha jambo hali ya kufikiria anafikiria sana anafikiria sana wa rajulun fakirun na mtu ambaye fakirun yani kathiru alfikr ni mtu mwenye kufikiri sana maelezo hayo ameyasema katika kitabu chake moja makaisu lugha ibn faris ana vitabu vingi ameandika vitabu vya lugha ibn faris na vitabu vingi vya faida katika masuala ya lugha juzuu ya ya kwanza saifa 793